Birinchi yer kurrasida insonni yaratib insonga hamma olamdagi narsaning nomlarini ta'lim berdi. Ya'ni وعلم آدم الأسماء كلها olamdagi hamma narsaning ismini Alloh subhanahu va taolo insonga ta'lim berdi. Agar Alloh bu ismlarni ta'limini bermaganda yer kurrasida insonlar muomalasi bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni bir narsaning nomi aytilishligi bilan insonning xayolida shu vaqtning o'zida ismlangan narsaning musammosi gavdalanadi. U ismlar shunday Alloh tarafidan bo'lgan ta'lim bo'lganligi uchun ismlar har qancha ko'p qator kelishligi bilan u so'zlardan gap tashkil topib, bu gapdan bir mafhum tezlik bilan insonga ma'lum bo'ldi. Va shu bilan Inson unga shu ismlar bilan javob berdi va o'rtada insonlar o'rtasida tafohum paydo bo'ldi. Bu Alloh subhanahu va taoloning juda bir katta ne'mati. Inson bu ne'matni sezmasdan yashaydi. Biror bir inson ikkinchi bir inson bilan ko'rmagan holatda muomala qiladigan bo'lsa, u ismlar shaklini ifodalovchi harflar bilan bir xat deb atalgan narsani yozadida va u narsa oluvchi kishining qo'lida o'qilish bilan uning mafhumi namoyon bo'ladida unga shu xat deb atalgan narsaning shakllari bilan javob beradi o'rtada yana tafohum paydo bo'ladi nun val qalami iqro bismi robbikal ladzi xalaq xalaqal insana من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم alloh subhanahu va taolo insonni o'qishlikka buyuryapti o'zining tarbiyat kunandasining ismini yod qilib tarbiyat kunandasiga yaratuvdi yaratish ham insonni qo'yib qondan yaratgan edi va u qo'yib qondan yaratgan inson deb atalgan maxluqqa ta'lim bergan edi qalam bilan agar inson shu qalam bilan bo'lgan ta'limni o'zi bir tasavvur qilsa bu ne'matning kattaligidan yuragi yorilib ketishligi kerak qanday insonlar bir qalam bilan ba'zi bir narsalarning shaklini yozsa ikkinchi odam undan bir katta bir mafhumni bilib hayotning juda katta bir ma'nosini ifodalanadi unga shunday qalamning shakllari bilan yana bir ba'zi bir shakllarni ifodalovchi narsani jo'natishlik bilan tafohim paydo bo'ladi buni Alloh subhanahu va taolo buni ta'lim berdi va shu ta'lim bilan bashariyatga madaniyat siroyat qilib kirib bordi alloh subhanahu va taolo insondagi ne'matning birinchisini shu ta'lim berganligi bu so'zlar nihoyatda bir mahorat bilan insonning og'zida shakllanadi agar insonni og'zidan chiqayotgan so'zni shakllovchi bir xuddi shunaqa harflarni tashkil qiladigan bir jihoz o'ylab chiqqanda insonlar hamma hayrat qolib uni tomosha qilgan bo'lardi lekin inson o'zidagi bu katta bir ne'matni sezmasdan yashaydi alloh subhanahu va taolo o'zining yer yuzidagi xalifasi qilmoqchi edi shu inson Allohning yerdagi xalifasi bo'ldi va bunga katta bir mas'uliyat yuklandi agar insonga bir so'z aytilganda uning ma'nosini tushunishlik bo'lmaganda bir kishi agar o'zbek tilida deylik men tog'ga borib keldim desa Shu so'zni tushuntirish agar men tog' va borib keldim ma'nosini mafhum bo'lmaganda tushuntirishlik uchun inson yo u odamni qo'lidan ushlab borgan tog'ini ko'rsatib shu yerga borib keldim deyishligi kerak edi yoinki shu tog'ni ko'tarib shu tushuntirayotgan joyga olib kelib ko'rsatishligi kerak bo'lgan bo'ladi Oddiy bir kalimani tushuntirishlik uchun. Ammo inson bu juda ham murakkab bo'lgan ma'nolarni osonlik bilan gapiraveradi, tushunuvchi ham unga osonlik bilan tushunadi, yig'laydigan narsa bilan ta'sirlanib yig'laydi, kuladigan narsa bilan kuladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo va annahu huwa azhaka va abka. Allohgina sizni kuldirdi va yig'latdi. Mana bu insonni mukarram qilgan ne'matlarni inson sezmasdan yashayotgan ne'matning bittasi ulamolardan bittalari insonga bayon bayon qilib gapirib maqsadini bildirish va o'rtada tafohumni paydo bo'lish ne'matini bilgan vaqtda shuni bildirishlik maqsadida o'zining hayotida bir o'tgan hammamizni hayotimizda ham bir necha misollar o'tadi-yu, lekin bundan ibratlanmaganligimiz uchun o'tib ketaveramiz. Hammamiz o'tirgan soatda ulamolar bir mushik yugurib kirdida nihoyat darajada hammaga yolbordi. O'zini hamma yolborish belgilarini qildi, lekin shu yerdagi katta ulamolardan birortamiz bu mushikning maqsadini tushunmadik. Shunda bir oddiy bir kishi shu mumkinki chanqaganligi uchun biror bir suv so'rayotgan bo'lsa deb suvni olib kelganda u suvga u tashnalik bilan suvga tashlanib suvni ichib minnatdorchilik alomatlarini bildirib chiqib ketdi deydi agar insonga ham bayon ilmi berilmagan bo'lganda hayotidagi bitta ehtiyojini bildirishlik uchun qancha bir harakatlar kerak bo'lgan bo'lardi alloh subhanahu va taolo bun bilangina bizni qo'yib qo'ymadi alloh subhanahu va taolo o'zi bilan inson o'rtasida davomiy aloqani bog'ladi bu aloqa islom istilohida rasul nabiy deb ataladi payg'ambarlar alloh subhanahu va taoloning bashariyatning dunyo va oxirat saodatiga sabab bo'ladigan yo'lni olib kelishdilar. Ular o'zlarining ra'ylaridan olib kelishganlari yo'q. Alloh subhanahu va taolo bildirdi, buni omonatni biror narsa qo'shmasdan va olib tashlamasdan yetkazishdilar. Rasul elchi, nabiy Alloh tarafidan xabardor bo'lib turuvchi kishi. Rasul elchilik vazifasini har bir payg'ambar o'tadi. Payg'ambarlar silsilasi odam alayhi salomdan tortib to janob rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha keldi qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning ba'zilarini nomini zikr qildi qur'oni karimda 24 ta payg'ambarning nomi zikr qilinadi Lekin biz bashariyat tarixida nechta payg'ambar o'tganligini biz jazm qilib ayta olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo minhum man qasasna alayka va minhum man lam naqsushum alayk. Ba'zilarini sizga qissa qilib berdik, ba'zilarini qissa qilib bermadik deyapti Muhammad alayhisalom alloh taolo. Demak, Alloh subhanahu va taolo avvali insoniyatdan tortib janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha payg'ambar jo'natdi. oxirgi payg'ambar janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldilar bu mo'jiza hammamizga ma'lum biror bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin bir ming to'rt yuz yildan ko'p muddat o'tganda bir payg'ambarlikni davo qilgan bir odam chiqmadi bu mo'jiza oxirgi payg'ambar degan mo'jizani ham isbotlanadi juda oddiy yo'l bilan bo'lgan isboti mabodo bir davo qilgan bo'lsa uning kazzobligi nihoyatda bir sharmandalik holatida e'lon bo'lib ketdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning alloh subhanahu va taolo butun olamga rahmat qilib jo'natdi bu kishi avvalda atroflardagi arab xalqlarini da'vat qildi keyin tamomiy yer kurrasidagi bashariyatni olloh yo'liga da'vat qildilar butun yer kurrasidagi katta hukmdorlarga maktub yo'lladilar ollohni yo'lini tavhid yo'lini tushuntirdilar bu da'vatning avvali har darsimizda takror aytganimizdek tavhid la ilaha illalloh kalimasiga chaqirdilar yer kurrasida koinotda sig'iniladigan yagona ma'bud alloh subhanahu va taolo deb chaqirdilar u kishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan butun xalqlar o'rtasidagi husumat takror aytamiz ollohni inkor qilishlik husumat emas edi ollohni inkor qilishmasdi ollohni o'ldiruvchi deb bilishardi ollohni tiriltiruvchi deb bilishardi ollohni rizq beruvchi deb bilishardi ollohni koinoti yerni boshqaruvchi deb bilishardi ammo ibodatda ya'ni ibodat ma'nosini hammamizga tushunarlik duodan tortib to alloh subhanahu va taolo o'zi jo'natgan shariatda ko'rsatgan ibodatlar turlarigacha bo'lgan ibodatlarni yakka Allohga qilishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi sallam va o'tgan payg'ambarlar chaqirishdilar mushriklar buni qabul qilishmadilar o'rtalarida husumat kelishmovchilik shu masalada bo'ldi birodarlar tavhid va mushriklar qarshi chiqishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sehrgar julhum shunga o'xshagan ko'p yomon sifatlar bilan sifatlashdilar vaholanki qirq yoshlargacha u kishini muhammad amin deb laqablashardi ya'ni sodiq va amin omonatli kishi deb bilishardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xalqlarning ozorlariga sabr qildilar alloh subhanahu va taolo fasbir li hukmi robbika ولا تطع منهم آثما أو كفورا siz rabbingizni hukmiga sabr qiling degan inson hayotda xohlasa ham sabr qilib yashaydi xohlamasa ham sabr qilib yashaydi xohlasin xorlik yo'lida sabr qilib yashaydi xohlasa azizlik yo'lida sabr qilib yashaydi hayotda odamlarga sig'inib yashayotgan kishilar xorlik yo'lida sabr qilib yashashyapti Allohni hukmiga sabr qilingiz degan buyruqqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam itoat qilib sabr qildilar. Jinoyatchi nonko'r kofirlarga itoat qiling degan buyruqqa bo'ysunib yashadilar. 13 yil muddatda Makkada tavhidga da'vat qildilar. U kishiga ergashganlar ham azob va uqubatni birga ko'tarishdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va ashoblarini Alloh taolo buyurdi Makkadan Madinaga hijrat qilishlikka. ana u yerda makkadan madinaga hijrat qilib tavhid o'zlarining asosidagi hukmlarini barpo qildilar va shu bilan butun olamdagi hali aytib o'tganimizdek hukmdorlarga maktub yo'lladilar maktublari mana aslim taslam yu'tikallohu ajraka marratayn ya'ni islom keltirgin salomat bo'lasan dunyoda ham oxiratda ham va senga Alloh subhanahu va taolo ikki ajr beradi. O'zingni ergashganing ajri va senga tobi bo'lganlarning sen ergashganliging sababli bo'lgan ajrini beradi deb ikki ajrni hukmdorlarga va'da qildilar. Haqiqatda ham bir kishi o'zining qo'l ostida ba'zi bir kishilar bo'lsa, u odam bir yo'lga ergashishligi bilan unga ergashganlar odamlar ham shu haqiqatga ergashib ketadi. Shuning uchun ajrni ikkita va'da qildilar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatlarining hammasi umuman tavhid asosiga bo'lgan birodarlar biz shu yerda bir ikki kalima rasululloh sollallohu alayhi vasallamning biz avval muhabbatlarini davo qilganimizdan keyin bu muhabbat uchun o'lchov hammamizga ma'lum bo'lgandek kul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim Allohni muhabbatini hamma da'vo qiladi lekin bu da'vo til bilan bo'lmaydi Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga ayting deyapti Alloh subhanahu va taolo menga ergashinglar deyapti kim rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashsa o'zining Allohni muhabbatini da'vo qilgan da'vosi sodiq kishidir Bo'lmasa, kazibdir. Alloh shunday sizlarni yaxshi ko'radi va gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh kechiruvchi va mag'firat qiluvchi rahmdil zotdir. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat mizojiy masala bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni bu xohlasa qiladigan, xohlamasa bo'lmaydigan kishi bo'lmasligi, modomiki iymonni da'vo qilsak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi imom buxoriy va imom muslim rivoyatlari sizlarni bittalaringlar iymon keltirgan bo'lmaydi hatto men otasidan farzandidan hamma odamlardan unga suyumli bo'lmasam dedilar mana bu muhabbat mizojiy masala bo'lmasligi kerak iymon masalasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haqiqiy yaxshi ko'rishlikni belgisi birinchi u kishi olib kelgan Allohning kitobiga bo'lgan amal va u kishining sahih hadislariga bo'lgan amaldir. Va kelishmagan vaqtda Allohning kitobi va rasulini sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklariga murojaat qilib, shuni hukmiga qalbida haraj qolmagan darajada ergashmoqdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbat qilishlikni yana belgilaridan bittasi Alloh rasuliga muhabbat qilishlik استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله Alloh rasulining oldida jur'at qilmanglar. Biror bir hukmni hayotda bilmay qolganda o'zini ra'yi bilan aytmasdan Alloh rasulining hukmini kutmoqdir. Alloh rasulining hukmi kelmasdan ilgari jur'at qilmaslik ham Alloh rasuliga muhabbat qilish alomatlaridan bittasidir. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qilishlik alomatlaridan asosiysi u kishining vasiyatlarini qilishlikdir agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini biz dadamiz qilgan vasiyatni bajargancha agarki hayotda u kishining dadalarimizni hurmat qilolmasdan o'tgan bo'lsak ham volidalarimizni hurmat qilmagan bo'lsak ham ammo biron vasiyatlari xususan ra'yimizga to'g'ri kelib qolsa juda ham mahkam ushlaymiz shu vasiyatlarini dadamizni vasiyatini ushlagancha ushlagan bo'lganimizda biz juda katta bir musulmoni komil bo'lib ketgan bo'lardik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini mahkam ushlashlik bu vasiyatlarni birinchi bilishlikka bog'liqdir u kishining vasiyatlaridan ba'zisini o'qib bermoqchiman إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه men sizlarga mahkam ushlasanglar hargiz adashmaydigan narsalar qo'yib ketyapman bu bittasi Allohning kitobi va payg'ambarning sunnati dedilar yana takror etamiz mahkam ushlashlik deganda nimani tushunamiz agar bir kishi bir kishining vasiyatini yozib bergan bo'lsa mahkam ushlashlik nima qo'ltigiga qistirib olishlikmi yo beliga bog'lab olishlikmi yo uyining eng to'risiga qo'yib qo'yishlikmi yoinki uni har kuni ushlab o'pib turishlikmi vasiyatni mahkam ushlashlik degan vaqtda biz boshqa narsaga solishtirsak tushunamiz qolamiz albatta bu vasiyatni amal qilish ba'zi vasiyatlarni biz yozolmaymiz birodarlar bu vasiyatlarni og'zaki eshitamizu bu vasiyatni maqtam ushlagan kishi deb shuni vasiyatni qilib yurgan kishini aytamiz mana bizni ummat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu vasiyatini mutlaqo ushlamagan ummat deb atasak olloh saqlaganlar mustasno to'g'ri bo'ladi ollohni kitobi muhammad alayhissalomning sunnatini hech bu vasiyatni ushlamagan maqtab ushlamagan ummat mahkam ushlash bunga amal qilish birodarlar alaykum bi sunnati va sunnati sunnatil xulafa'ir roshidin al mahdiyin tamassaku biha ahmad ibn hanbal rivoyatlari meni sunnatimni mahkam ushlanglar xulafoi roshidin mahdiyin hidoyatda bo'lgan to'g'ri yo'ldagi xalifalarning sunnatini mahkam ushlanglar tamassaku biha takror aytdilar mahkam ushlanglar dedilar biz shuning uchun har qanday odamning so'zini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va xulafoi roshidin yo'liga taqqoslaymiz to'g'risi qabul qilamiz bo'lmasa devol ko'ramiz. mana bu hozirgi vaqtda ham ba'zi kishilar tomonidan o'ylab chiqilayotgan yo'llar bu xulafoi roshidinni yo'li emas birodarlar biz bu xulafoi roshidinni yo'liga to'g'ri kelmagan yo'lni dalolat deyishlikda shak shubha qilmaymiz mana shunday bo'lmoqligimiz kerak chunki bu vasiyatlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlari biz muhabbatni davo qilganmiz u kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan qizlariga qilgan vasiyat bu hammamizga ibrat bo'lmoqligi ya fatimatu binta muhammad salimi min mali ma shi'ti la ugni anki minallohi shay'a Imom Buxoriy rivoyati. Ey Muhammad alayhisolamning qizi Fatima dedilar. Fatimatu Zahra ahli jannatlarning sayyidasi deb janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tillari bilan bayon qilingan pokiza payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari. Oysha anhadan anhodan rivoyat ki yurishda, harakatda, gapirishda Muhammad alayhisalomga o'xshagan Fatimatu Zahra'dan o'xshagan kishini ko'rmadim dedilar shunga o'xshardilar yurishlarida hamma harakatlarda o'xshardilar oldilariga keldilar bir kun kelganlarida quloqlariga bir so'z aytdilar yig'ladilar keyin yana chaqirdilar u quloqlariga bir so'z aytdilar kuldilar shunda oysha roziyallohu anhu aytdilarki men sizga onalik hurmatim rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizga ikkita so'z aytdi nima dedi dedilar dadamni sirimni hargiz birovga aytmayman dedi sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Vafot qilganlaridan keyin endi ayting dedilar. Degan endi aytaman dedilar. Birinchi qulog'imga aytgan so'z men dunyodan ketyapman dedilar. Shunda yig'ladim dedilar. Keyingi so'zlari meni avlodimdan, meni urug'larimdan, orqamdan eng tez boruvchi sizsiz dedilar. Shunda kuldim dedilar. Shu qizlariga bu kishini manoqiblari, fazilatlari hisobsiz birodarlar. shu fotimatu zahroga aytdilarki xohlagan molimni so'rang qizim dedilar bu menda bor narsa bo'lsa so'rang beraman ammo qiyomatda dadam payg'ambar deb dadam menga najot beradi deb o'ylamang dedilar men sizga foyda olmayman, amaliy foyda yetkazmasa dedilar mana bu vasiyat har birimizning farzandimizni xususan ahli ilm o'zini ulug'zoda degan zotlarning har bir farzandiga vasiyat bo'lmoqligi kerak undan tashqari bir daqiq nuqtaki qiz bola otasiga ko'p narsada o'g'il bolaga nisbatan ko'proq suyanadi ana bu suyangan harakatga qarab xitob qilinishlik yana bir ham katta hikmatdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni agarchi o'g'illari kichkinaliklarida vafot qilib ketgan bo'lsa ham Man ata'ani faqad ata'alloh va man asoni faqad asalloh. Imom Buxoriy rivoyatlari. Menga kim itoat qilsa, Allohga itoat qildi dedilar. Menga itoat qilmagan odam Allohga itoat qilmadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining xohishlaridan bir so'zni gapirmasdilar. Faqat Allohning buyrug'ini gapirardilar. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullohi va rasuluh. Imom Buxoriy rivoyatlar. Meni haddan tashqari balandparvoz qilib ko'tarmanglar dedilar. Ibn Maryamni nasoralar ko'targanda. To'rtinchi odam yo'q bo'lib ketsin deb duo qildilar. doim batni mast qiluvchi ichimlik ichganlarga qilmadilar qimorbozlarga qilmadilar zoniylarga qilmadilar nihoyat darajada ko'p gunoh kabiralarni qilganlarga qilmadilar duoibatni hatto o'zlariga ozor berganlarga qilmadilar ammo payg'ambarlarning qabrini masjid qilganlarga la'nat e'lon qildilar duoibat qildilar shuning uchun birodarlar nima uchun bu shirkning asosi bo'lgan Bu shirk amal bo'lgandagi yerda duo ijobat bo'lmasdi. Mustamlakachilar bemalol musulmonlarni ham mustamlaka qilib yashaveradi. Chunki ular dod degan sari duolar ijobat olmaydi. Shirk amaliga giriftor bo'lib ketgandek. Mana bu narsani musulmonlar bu nasihatga olmadi. Ammo dinning ashaddiy dushmanlari bu nasihatdan foydalanishdi. Chunki ular har bir masjidni dunyodagi har bir burchakda masjid bo'lgan joylarni qabristonni uni ishiga olib kirishlikka harakat qilishdilarda shu bilan bularning shirk amallariga giriftor bo'lib payg'ambarlari la'nat qilgan kishilardan bo'lib qolishligini dushmanlar xohlashdi birodarlar bu imom buxoriyning hadislari bu hadis oxirgi nasihatlari umrlaridan ilgari eng zarur bo'lgan vaqtdagi qilgan vasiyatlardir birodarlar vasiyat insonning ko'proq umrini oxirida bo'ladi vasiyatlardan bittasi man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari men aytmagan so'zni meni aytdi degan bo'lsa joyini do'zaxdan hozirlab olib turib aytsin dedilar bu so'z ham birodarlar shuning uchun hadisi muboraklarni o'qishlikda men shu narsani ko'pchilik oldida kitobni ochib turib rivoyatini o'qib aytib berishlikni siri ham shu birodarlar har qanday bir hadisni aniq bilsak ham shuni iloji bo'lsa qarab turib aytib berishlikka harakat qilaylikki biror bir harfini o'zgartirib qo'ymaylik chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zni aytdi deyish bu u kishiga xiyonat shariatga xiyonatdir shuning uchun bu odam avval joyini do'zaxdan hozirlab tayyor qilib turib shu so'zni aytsin deyaptilar gunohlarning eng kattasi shudir birodarlar Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytayotgan vaqtda ehtiyotkor ulamolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar, "Ay kama qala, yo shunga o'xshagan dedilar deb qo'shib qo'yadilar. Qo'qqisdan biror bir harfni o'zgartirib qo'ygan bo'lsang, shunga o'xshagan degan so'zim bilan shu vaidga kirib qolmaydi dedilar. U kishining Imom Tirmiziy rivoyatlarida keltirilgan sahih hadislarida inni la usafihun nisa Men ayollar bilan, ya'ni nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman dedilar. Bu mahrami bilan ko'rishsa bo'ladi, birodarlar. Mahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishsa bo'ladi. Ya'ni nikoh mumkin emas. Mabodo validasi, o'zining opasi, ammasi va xolasi, qizi va hokazo mahramlar mahram bo'lmagan ayol bilan qo'l berib ko'rishmayman dedi. dedilar. Bu vasiyatlarida. Man raqiba an sunnati falaysa minni. Meni sunnatimdan bosh tortgan kishi mendan emas dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini masxara qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Meni sunnatimdan bosh tortgan odam mendan emas dedilar. Chunki o'zi u kishining yo'lini tutmagan odam bu yo'l ma'qul bo'lmagan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining bezorliklarini e'lon qildilar va yana vasiyatlardan Allohumma inni a'udhu bika min la yanfa ey olloh men seni yordaming bilan panoh istayman foyda bermaydigan ilmdan dedilar ilm agar foyda bermasa birodarlar ilm shariat tarafiga yurgizmasa insonni Bu ilmdan to'ng'iz berishi yeyishlikdan panoh istagandek, mas qiluvchi ichimlikdan panoh istagandek, mana bu Xudoyo o'zing saqlagin bunday ilmdan demoqligimiz kerak. Ilm insonni halokatdan chiqarib, saodat yo'liga yo'llaydigan bo'lmoqligi kerak. Mana bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan. Imom Muslim rivoyat qilganlar buni. avvalgi man rag'iba an sunnati falaysa minni muttafaqun alayhi imom buxoriy va imom muslim rivoyat qilganlar man amila amalan laysa alayhi amruna huwa raddun bizni yo'limiz bo'lmagan ishni qilgan odamni ishi marduddir ya'ni hech qanday undan manfaat yo'q imom muslim rivoyat qilganlar maqbul emas ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlaridan bittasi shudir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan biz hamma so'zlarini sahih rivoyatlarda kelganlarni tasdiqlamoqligimiz kerak. Shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarga olib kelgan yo'llarning ichida biz ko'proq bu haqda bir munoqasha qilmagan darsimizdan bittasi Alloh subhanahu va taoloning ba'zi sifatlari Qur'oni Karimda va hadis-i muborakda kelgan sifatlarni albatta biz tasdiqlamoqligimiz kerak. Kayfiyatini, ya'ni qanday bu sifatni, kayfiyat holatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. O'zining zotiga loyiq suratdadir deb bilmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda yadullohi fawqa aydihim Allohning qo'li odamlarning qo'lini ustida bay'at o'rnida kelgan. Demak, yadni isbot qildimi? Biz ham yadni isbot qilamiz. Yad ya'ni o'zbek tilida qo'l degani. Lekin u qo'l biz ko'rgan maxluqlardagi qo'lga o'xshagan deb bilmaymiz. Bu qo'l qanaqaligi o'zining ulug' zotiga loyiq bo'lgan yad, ya'ni qo'li bor deb isbot qilamiz. Yawma yukshafu an saqin saq kalimasi, ya'ni bizda boldir deymiz. biz ko'rgan boldir emas alloh subhanahu va taoloning zotiga loyiq bo'lgan soq ya'ni boldirni isbotlamoqligimiz kerak xullas qur'oni karimda va hadisi muborakda sobit bo'lgan sifatlarni isbotlaymiz kayfiyatini bilmaymiz tushunarli bo'ldi agar mana shu sifatlarni isbotlamaslik juda bizni yomon oqibatga olib boradi e'tiqodimizga putur yetkazadi mana bu sifatlardan bittasi alloh subhanahu va taolo o'zining samo ya'ni osmonda ekanligini bayon qildi qur'oni karimda ollohni huzuriga kalimu toyib ya'ni pokiza kalimalar zikrlar amali solih ko'tariladi yarfauhu olloh o'zi uni ko'taradi osmondagi zotdan xotirjammisizlar? Demak, nas Qur'oni Karim bizga Alloh subhanahu va taoloning samo osmonda ekanligini bayon qilyapti. Lekin biz u kayfiyatini bilmaymiz. Samo oliylikdan kinoyadir. Ya'ni yuqori oliylikdan kinoyadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana muttafaqun alayhi hadisda ala ta'manuni va ana aminu man fis samai Ya'tini khabaru samai sabahan va masaan. Menga ishonmaysizlarmi? Men osmondagi zotning amonatdor kishisiman dedilar. Demak, bu hadislar sahih hadislar, muttafaqun alayh bo'lgan hadisda sabit bo'lyapti. Biz bunga e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo osmonda degan e'tiqodni bilib bilmoqligimiz kerak. Lekin kayfiyat qanday kayfiyati bizga ma'lum emas deb bilmoqligimiz kerak. Shu o'rinda abu hanifa rahimaulloh ba'zi so'zlarni keltiraman abu hanifa rahimaulloh aytgan ekanlar aqidati tahoviyani sharhida من قال لا أعرف ربي في السماء أو أم في الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أو أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر لأن الله أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل أبو حنيفة رحمه الله كان قال kim Rabbimni osmondami yerdami bilmayman deb e'tiqod إيمان iymondan chiqadi kofir oladi ديني ekanlar شنو uchun biz nafs qur'oni hadisda sobit bo'lgan so'zlarni biz o'zimizda e'tiqodan bu narsa ko'rinishi kerak birodarlar biz ko'p marta o'qiganimiz bilan oddiy bir aqidaning asosidan bilmasdan yashab qolmasligimiz kerak ar rahmanu alal arshi istava imom buxoriy kitobi tavhidda abu oliya va mujohiddan ar rahmanu alal arshi istavadi istavoni tafsirida ala vartafa ya'ni oliy va yuksalgan degan ma'noda bergan ekanlar ar rahmanu alal arshi istava dalolat qiladiki alloh subhanahu va taolo aloyi illiyin ya'ni eng oliy maqomda ekanligiga dalolat qiladi shu narsadan biz e'tiqodimiz shunday bo'lmoqligi kerak mana bu ham kitobi sunnatda kelgan alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilganligimiz qatoridagi e'tiqodlar jumlasidan bo'lmoqligi kerak bizning haqiqiy ahli sunnat va jamoat e'tiqodotidagi e'tiqodotlar kitobi sunnatda kelgan Allohning sifatlarini isbot qilamiz va shuni kayfiyatini biz Alloh subhanahu va taologa tafviz qilib topshiramiz. Tushunarlimi? Mana bu narsani biz hammamiz e'tiqodotimiz shunday bo'lmoqligi kerak. Ey ikromlarni fazilatlardan biz Abu Bakr radhiyallohu anhu ning fazilatlarini ba'sini aytib o'tayotgan edik. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه حق ذا جدا كبه ذي لتلابنا اتكالر شلما بأسنا أول قدرس بزايت بوتيك نافع ابن عمر رضي الله عنه دان رواية المديكي كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida shu narsani gapirib yurardiki, bu ummatning payg'ambaridan keyingi eng yaxshisi Abu Bakr, keyin Umar, keyin Usmon radhiyallohu anhu derdik. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida shu so'zni aytardik, u kishi bizni bu so'zdan qaytarmasdilar demoqchi bo'lyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida bu kishiga xos bir fazilatlardan ko'p aytgan so'zlarni ichida ليس أح إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر من uchun dedilar joni va molida Abu Bakrdan ko'ra omonatliroq kishi bo'lmadi dedilar. Agar men odamlarni ichidan o'zimga fidoi do'st tanlaganimda Abu Bakrni tanlagan bo'lardim. Lekin islomiy birodarlik yetadi dedilar. Masjidda hamma sahobalar bitadan masjidga darcha ochib olishgan edi uylarida. Masjidning atrofiga uy solinganda darchalar ochishgan edi. Shunday darchadan masjidga chiqishardilar. Hamma darajalar bekitilsin, Abu Bakrni darchasi qolsin dedilar. minbarda Ali ibn Abi Talib turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zikr qildilar. Biz Ali ibn Abi Talibni Abu Bakr radhiyallohu anhu haqidagi so'zlari bizga bir diqqatliroqki, ko'p adashgan toifalar Ali ibn Abi Talibning Abu Bakr radhiyallohu anhu dan afzal deb e'tibor qilib, buni tagida abu bakr roziyallohu anhuni sha'nlariga ba'zi pastlatuvchi kamsituvchi so'zlarni aytadigan adashgan toifalarga bu zarariga hujjat bo'ladi ali ibn abi tolib minbarda turdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zikr qildilar va aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar abu bakr faamila bi'amalihi abu bakr undan keyin xalifa qilindi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishlarini tutdilar u kishini yo'llaridan zarracha siljimasdan yo'naldilar hatto olloh shu yo'lda u kishini vafot toptirdi ya'ni biror marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yo'llarini o'zgartirganlari yo'q umar umar ibn hatto xalifa qilindi muhammad alayhissalom va abu bakrni yo'lini tutdilar u kishi ikkovlarini yo'lini tutdilar hatto alloh taolo u kishi umar ibn hattobni vafot toptirguncha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlilarida abu bakr anhu da musulmonlarga, ashoblarga namoz o'qib berishlikka buyurdilar. Bu buyurganliklari o'zlaridan keyingi xalifa kim ekanligiga ishora bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan deydilar Ali ibn Abi Talib o'tirgan edim. Shunda to'satdan Abu Bakr radhiyallohu anhu va Umar ibn Xattob keldilar. فلما نظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ثم قال يا علي لا تخبرهما ali ibn abi tolibga aytdilarki ali ikkovlari kirib kelyapti bu ikkovlari ahli jannatning yosh kattalarining eng sayyidlari dedilar avvaldan to odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha bo'lganlar ammo payg'ambarlar mustasno dedilar payg'ambarlardan boshqa ahli jannatlarning sayyidlari kirib kelyapti dedilar ikkovlariga keyin aytdilarki ali bu xabarni ikkovlariga aytmang dedilar ali ibn abi tolib ikkovlari o'tib ketgandan keyin bu so'zni aytdilar abu bakr ibn abi madiniy bu kishi tobiin kishilardan إبراهيم بن شكلة بن المهدي يقول تدرون لما خصصت ولد أبي بكر من ثلثي لأنه لم يعرف أحد من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خلف لعياله شيئا غير أبي بكر الصديق فإنه آثر الله ورسوله بما له كله فأحببت أن أكافئ ولد أبي بكر من مال دون من هو أقرب إلي رحمة Bu kishi jihoddagi 3 dan 1 tekkan ulushlaridan Abu Bakr radhiyallohu anhu ning farzandlariga alohida mol ajratgan ekanlar. Ajratib aytgan ekanlarki, nima uchun men o'zimni ulushimdan Abu Bakrning suvini qo'yib chiqib ketganlar. Hech qanday mol qo'ymasdan hammasini olib chiqqanlar. Shuning uchun Abu Bakr zotning farzandiga o'zimni ulushimdan ajratdimu qarindoshlarimga ajratmadim dedilar. ibn shihobdan rivoyat qilinadiki min fadli abi bakr annahu lam yashukka fillahi azza va jalla sa'atan qattu abu bakrning fazilati shuki Alloh haqida alloh azza va jalla haqida biror daqiqa bir shak qilmagan abdulloh ibn abbosdan so'radim deydilar shabiy man avvalu man aslam birinchi musulmon bo'lgan janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan islomni qabul qilgan kim deb so'radi faqola abu bakr siddiq birinchi islomni qabulgan qabul qilgan abu bakr siddiq dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ما بعث الله نبيا إلا كان له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر alloh taolo payg'ambar jo'natgan bo'lsa osmon ahlidan ikkita vazir qilib berdi yer ahlidan ikkita vazir qildi meni osmon ahlidan ikkita vazirim jibril va mikoil alayhissalom dedilar yer ahlidan bo'lsa abu bakr umar dedilar Radiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va vasallam aytdilarki mansur rivoyat qilib aytadilar. Man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Kim bugun roza tutdi dedilar. Qala Siddiq ana dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu men dedilar. Qala man tasaddaqa minkum al-yawma ala sa'ilin bi shay'in. Biror bir so'ragan odamga biror sadaqa qilgan bugun kim dedilar. Qala Siddiq ana. Abu Bakr Siddiq men dedilar. Qala man aada minkum al-yawma maridan. Bugun kim kasalni ko'rdi dedilar. Qala Siddiq ana. Abu Bakr radhiyallohu anhu men dedilar. Qala man shay'a minkum al-yawma janaza. Kim bugun bir janozada ishtirok etdi dedilar. Qala Siddiq ana. Abu Bakr radhiyallohu anhu men dedilar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليجمع هذه الخصال إلا لرجل من أهل الجنة buncha xislatni bir kunda Alloh ahli jannatdan bo'lgan kishigagina jamlaydi dedilar. ummul Jarroh aytgan ekanlarki, bu kishidan eshitdim dedilar Abdulloh ibn Yunus. Laula Abu Bakr as-Siddiq zahaba al-islam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarda og'ir bir murtadlik vujudga keldi. Payg'ambarlikni da'vo qilgan kazzob paydo bo'ldi. Musaylama. Odamlar unga ergashib ketdi. buni kazzobligi tezda ravshan bo'ldi. Lekin ungacha ko'p musulmonlar dindan qaytib ketdi, birodarlar. Islom yomg'irda qolgan bir qo'zichoqdek bo'lib qoldi. Hamma atrof Muhammad alayhissalom vafot qildi deb, endi bu dinni qutuldik deb, o'zi iymon keltirganlar g'animat uchun, dunyo uchun iymon keltirganlar dindan qaytib ketdi. islomni holi juda og'ir bo'lib qoldi. Mana bu holini bildirib aytadilarki, Abdulloh ibn Yunus aytadilarki, Vaki ibn Jarrohdan eshitdimki, agar Abu Bakr as-Siddiq bo'lmasa islom ketgan edi dedi. Islom yo'qolib ketgan edi. Muhammad alayhissalom vafot qildilar degan narsani sahobalar tushuna olmadi. Umar ibn al kishi ham qilichlarini sug'urdilar. Kim Muhammad alayhissalom vafot qildi desa, qilichdan o'tkazaman dedi. abu bakr roziyallohu anhu shunday soatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jasadlarini ko'rganlaridan keyin xutba o'qidilarda man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat va man kana ya'budulloha fa innalloha hayyun la yamut Kim Muhammad alayhissalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhissalom vafot qildi, ibodati to'xtatdi. Kim Allohga ibodat qilsa, Alloh o'lmaydigan tirik zotdir dedi. shunday dedilar shu soatda shu so'z bilan vama muhammadun illa rasul oyatini o'qidilar muhammad alayhissalom olloh tarafidan faqat elchi u kishi rusul o'tgan payg'ambarlar ham o'tib ketgan bu kishi ham o'tadi agar vafot qilsa dindan qaytib ketasizlarmi degan oyatni o'qidilar ana shu soatda abu bakr roziyallohu anhuning hikmatlari bilan islomni go'yoki ashoblar umar ibn hattob aytadilarki shu oyat yangi nozil deb o'qidim deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Mavlolari rivoyat qiladiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi sallam mana Isro. Isro bu Masjidul Haromdan Masjidil Aqsoga bo'lgan kechqurundagi sayr birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi sallam bir oylik masofani bir ozgina muddatda shu borib keldilar. Isro oyat bilan sobitdir. Kim inkor qilsa kofir bo'ladi. Lekin bu juda katta imtihon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu yerda bu xabarni berishlik juda u og'ir bo'ldi. Odamlar inkor qilib boradi. Laylatan usriya bihi li Jibril alayhi salam inna qawmi la yusaddiquni faqala lahu Jibril bal yusaddiquka Abu Bakr as-Siddiq. Shu Isroni men odamlarga xabar bersam meni tasdiqlashmaydida endi iymondan qaytib ketib qolishadi meni hech kim tasdiqlamaydi deganlarda jibril alayhissalomga jibril alayhissalom aytdilarki abu bakr siddiq so'zini tasdiqlaydi dedi birodarlar bu kishining nomini jibril alayhissalom aytyaptilarki sizni abu bakr siddiq tasdiqlaydi bu ibn Abdullah aytadilarki, "Inna Abu Bakr lam yahdu lin-nas bi annahu kana aktharuhum صلاة وصوما إنما فضلهم بشيء كان في قلبه abu bakr odamlardan ortiq bo'lganligi u ko'p namoz o'qib ko'p ro'za tutganligi uchun emas balki qalbidagi narsa bilan ortib oldi qalbida iymonlari shundayki biror daqiqa shak shubha qilmaganlar umar ibn hattobga bir kishi sizdan yaxshi ulug' odamni ko'rmadik dedilar فقال له عمر رأيت أبا بكر أبو بكر dedilar. فقال ko'rmaganman. قال Agar Abu Bakrni ko'rga ko'rib turib meni haqqimda meni yaxshi deganingda seni darra bilan urib adablardim degan ekan. Abu Bakrni ko'rmagan ekansan, meni afzal desang, senga darra urmayman dedi. Birodarlar, ba'zi bir do'stliklarni, ashoblar o'rtasidagi do'stliklarni inson gapirgani xijolat oladi. Bir tarafdan biz qilolmayotganligimiz, ikkinchi tarafdan buni odam tasdiqlollarmikin deb o'ylanib ham qolasiz. Mana bu oyat nozil bo'lgan vaqtida ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين qalblardagi ginani sug'urib tashlaganmiz ular bir birlariga taxtlarda bir birlariga qarab o'tiradigan do'stlar jannatdagi shunaqa do'stlar qalblarda gina adovat qolmaydi degan oyat sahobalar haqida abu bakr va umar radhiyallohu anhu haqida nozil bo'lgan deyishar ekanlar shunda aytgan ekanlarki ali ibn husayn ya'ni imom Husaynning o'g'illari ali ibn abi Talibning nabiralari vallohi innaha lafihim unzilat ular haqida nozil bo'lgan fi من نزلت إلا فيهم قلت وأي غل هو غل bu g'il nima g'il ya'ni asli ichkarida turadigan bir gina kuduratda aytamiz ko'proq insonning yon biqin tarafida turgan odamzod ko'proq haligi gina adovatni mana bu joyga joylashligiga kinoya qilinadi Qala bu g'il gina nima? G'illul jahiliya. إن بني تيم وعدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية بني تيم بني عدي بني هاشم qabilalarining o'rtasida johiliyat davrida adovat bo'lgan edi فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا bular islomni qabul qilganda bir birlariga shunaqa muhabbat paydo bo'ldi فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي يسخن يده فيقبض بها خاصرة أبي بكر فنزلت هذه الآية Abu Bakr radhiyallohu anhuni xosira oldi. Xosira ya'ni o'zining shu biqinida bir og'riq paydo bo'ldi. Og'riq paydo bo'lganligini birovga bildirmay turgan edi. Ali ibn Abi Talib qo'lini qizdirib shu Abu Bakrni biqiniga qo'yardi. Ya'ni ichidagi bo'lgan shunday bir birlari bilan kirishib ketganki bir birlaridagi og'riqni birlari birlari sezadigan darajaga chiqib ketgan ularning qalblaridagi gina quduratsiz darajada ko'tarilib ketgan edi ali ibn abi tolibdan rivoyat qilingan yana avvalgi hadislarda muhammad ibn hanafiya bu kishi ali ibn abi tolibni o'g'illari bu kishi so'radilarki Qultu ya أبيتي من khayru هذه الأمة bu ummatda eng yaxshisi kim deb so'radim dadamdan deydilar muhammad ibn hanafiya ali ibn abi tolib roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi ulug' kishi kim desam qola abu bakr keyin kim dedim qola umar qola an aqula keyin kim deb so'rashlikdan qo'rqdim dadamni ham shu navbatda bo'lishini orzu qiladim dadam to'rtinchi martabaga tushib ketarmikin deb so'ramadim Fayaqula usmon Usmon desalar, keyin martabada bo'lib qolarmikin deb anta ya abati undan keyin sizmi dedim faqala abuka rajulun minal muslimin dedi musulmonlardan bir kishi xolos dedilar ali ibn abi Talib Umar ibn Xattob Abu Bakr roziyallohu anhu ga nisbatan shunchalik hurmatda bo'lganlar birodarlar. U bolla firqalar ular hammasi ular Abu Bakr roziyallohu anhu haqidagi so'zlari hammasi bir u tuhmatdir. Abu Bakr roziyallohu anhu mana hammamiz bilamizki, ko'p qullarni ozod qilganlar. Bular ichida ozod qilgan qullarning ichida Bilal roziyallohu anhu bittalari. Marra Abu Bakr ala Abi Jahl va huwa yu'azzibu Bilalan. Umayyah ibn Khalafni quli edi bu kishi. Abu Jahlning oldiga o'tganda Abu Jahl ham azob berayotganligini ko'rdilar. Bilal roziyallohu anhu. Va huwa yaqulu lahu irtadda va Bilal yaqulu la ahada illa iyyah. dindan qayt Muhammad yo'lidan qayt berdi azob berib u kishi yakka Allohni isbot qilib aytadilar faqala Abu Jahl ya Abi Bakr ala tashtari minni akhaka bu birodaringni sotib olmaysanmi bir azob beryapsiz qala bikam qanchaga sotib olay qala bika va kaza mashincha mashincha bersang sotamiz deyishdi qala Abu Bakr فإذا قلت نعم فقد جاز لي Qala na'am. Xo'p desam shun bilan meniki bo'ladimi bu? dedilar. Ha deyishdi. Faqala Abu Bakr qad akhadtuhu. Men oldim bo'lmasam dedilar. Summa qala li Bilal izhab. Keyin boring dedilar Bilal roziyallohu anhu. Fa innaka liman aslamta lahu. Siz kimga taslim bo'lib, kimga iymon keltirgan bo'lsangiz, shunikisiz dedilar. Ya'ni men buni Alloh yo'lida ozod qildim. فبلغ أبا بكر أن بلالا يقول والله إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bilal radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin azon aytishni to'xtatganlar. Chunki u kishi ashhadu anna Muhammadar rasululloh deganlarda o'zlarini yo'qotib qo'yar ekanlar. Bu azon kalimasini aytganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda oldlarida turgan turardilar. endi u kishidan keyin bu kishi yo'q vaqtida bu muhammad alayhissalomni ollohni rasuli deyotgan vaqti yo'qliklarini keyin ayta aytolmay qolar ekanlar shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin azon aytishni to'xtatganlar abu bakr roziyallohu anhuga xabar yetdiki men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ozon aytga taklif qilinmay ozon aytmayman deganlari bu kishi aytdilarki Bilal shunday demasa bo'ladi azon aytib tursa bo'ladilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muazzinlari deb dedilarda فجاء أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه keldilar Bilal Habashiyni oldilariga faqala shu kelib shu azon aytib tursangiz bo'ladi deganlarda Bilal radhiyallohu anhu aytgan ekanlar in kunta a'taqtani li akuna ma'aka lazimtuka va in kunta a'taqtani lillahi fakhallini ومن أعتقتني له فقال أبو بكر بل لله عز وجل agar meni doim yoningda yurishlik uchun ozod qilgan bo'lsangiz oldingizda yuraman dedilar yo'q meni ozod qilgan bo'lsangiz Alloh uchun meni Allohim bilan Rabbim bilan qo'yib qo'ygan bo'lsam dedilar shunda men Alloh azza va jalla uchun ozod qildim dedilar keyin ozonga taklif qilmadilar bu kishi Ozon aytmaganlar magar Qudusning fathida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Qudusni fathi uchun borganlarida shunda Qasrul Abyad bu oq qasrni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va'da qilganlar rum va forslar sizlarni qo'linglarga o'tib oq qasrlar sizlarni meni ummatlarim fath qiladi bir kuni deganlarida shunday katta bir tantanada turganlarda hammalari umar ibn hattobdan so'rashdilarki Bilal Habashiyni bir azon aytishligini din qilishlikni shunda azon aytdilar. Shunda ana shu va'dani eslab shu azon aytildi, hamma shu yerda yig'lashdilar, soqollari uyib ketishdan sahobalar. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu shunchalik hassos edilar. Biz inshaalloh keyingi darslarimizda ham davom ettirsak kerak. Bu kishini haqlarda aytilingan nihoyatda ko'p so'zlar bor. Bu so'zlar hammasi bu kishining qanchalik ulug' zot ekanliklariga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hatto bularning ashoblarini Abu Bakr radhiyallohu anhu dan ba'zi ashoblar rivoyat qilishganlarki, Alloh rasuli bezordir, Abu Bakr bezor bo'lgan kishidan degan so'zlar ham bor birodarlar. Bu juda katta bir maqtov insonga. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga keldilar Abdullah ibn umar rivoyat qiladilar va abu bakr an yaminihi va umar an yasarihi abu bakr roziyallohu anhu o'ng taraflarida umar ibn hattob chap taraflarida edi qiyomat kunida shunday qo'porilamiz o'rnimizdan shunday turamiz dedilar ya'ni yonimda ikkovlari bo'ladi dedilar bu nihoyat darajada katta bir fazilat bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarildilar. Inni sa'ata laqa'imun alal havr. Men hozir Havzi Kavsarni ustida turibman dedilar. Ya'ni u kishiga Alloh subhanahu va taolo jannatni shu minbarda turganlarni ko'rsatdi. Havzi Kavsar ustida turibman dedilar. Sunna qala kayfa inna 'abdan urizat alayhi dunya va zinatuha faxtara al-akhirah. Falam yaqul laha ahad min al-qawmi illa Abu Bakr. Bir bandaga dunyo va ziynatlari ko'rdalang qilindi u kishi oxiratda ixtiyor qilib dunyoyu ziynatlarni ixtiyor qilmadi deganlarda bu so'zni da abu bakr roziyallohu anhu yig'ladilar shunda bu chol nimaga yig'layapti deb hamma sahobalar tushunadi deydilar ha bir odamga dunyoviy ziynati ro'para qilinsa oxirati ro'para qilinsa oxiratda haqiqiy banda ixtiyor qiladida deganlarda shunda aytdilarki abu bakr radhiyallohu anhu yig'lab bi abi anta va ummi bal naftika bi amvalina va anfusina va avladina ota onam fido bo'lsin otam fido bo'lsin onam fido bo'lsin sizga dedilar balki mollarimiz jonlarimiz avlodlarimizni fido qilaylik sizga dedilar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbardan keyin minbardan tushdilar-da undan keyin minbar ustida qaytib turilmadilar. ana abu bakr roziyallohu anhu shunchalik hassos ziyrak edilar shu so'zni ham yagona bu kishi tushungan edilar qur'oni karimda surai tahrimda فإن الله وملائكته وجبريل وميكال وصالح المؤمنين shu oyati borki Alloh va butun Jibril, Mikoil, malaikalar va mu'minlarning solihlari payg'ambarning yordamchisi orqasida turadi deganda solihil mo'minindan murod kim deyilganda mana zahhot mufassir aytgan ekanlarki abu bakr va umar degan ekanlar ya'ni kim rasuliga ozor beradigan bo'lsa rasulini orqasida olloh va maloikalar jibril va mo'minlarning solihi himoyasida turadi deganda kim mo'minlarni solihi abu bakr va umar ibn hattob degan Abu Bakr va Umar ibn Xattobni Alloh subhanahu va taolo o'zini va maloikalarini safida zikr qilgan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana solihlarni zikri bo'lgan vaqtda o'zining rahmatini nozil qiladi. Solih kishilarni eng ulug'lari sahobalar. Sahobalarning ichida eng ulug'lari mana Abu Bakr radhiyallohu anhu. Shu kishini fazilatlari haqida o'qilayotgan bo'ldi. Inshaalloh bu dars inshaalloh davomida boshqa sahobalarning ham fazilatlari o'qilinadi. Bu hadisni birodarlar yozishda nihoyatda o'zi to'g'ri yozilmabdi, lekin ma'nosi bu hadis sahih emas. hajiyan faqad zara alfa nabiyin degan ma'no bo'lsa kerak, lekin bu hadis emas. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham Günahlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin va subhanahu va taolo ofatlardan saqlasin. Va shu darsimizni davom etishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin va shu darsni faqat eshitib qolmasdan amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin.